Goizberrin goizuntan, duela ogoita amagurteko gertakari bat aipatuko dugu. Frantziako gobernuak, xarekada haundi bat muntatu zuen, Ipar Euskal Herrian zeuden eunta ogoi Euskaldun errifusiatuen kontra, eta horietarik bat gurekin dugu goizuntan, izaskun jekalde, egunon zuri. Egunon. Ala, Santia Jospide, um, etako buruzagiaren lagun edo emazte oia zira. Orduan, berda kokatu, ez zela dena gertatu ugiaren uh, eh, iruan, aste ere jadanik beste atxiloketa batzu izan zirela. Irailaren hogeita marrean atxilotu zuten zanti. Bi haramonean, zenperen atxilotu zituzten beste refugiatu batzuk, eta atxiloketa horiek oso larriak izan ziren, orduan, e, bazen e, egoera bitxi bat, larri bat, eta zarekadaren egunean, goizeko zazpiretan hasi ziren e, deiak esaten mm, refugiatuen eh, etxea ari ziren atxiloketak egiten. Nola espero genun etorri zirenean eh, ez genun atea iriki, sentitu genun zarata eta jendea, eta haiek sartzeko biate puskatu zituzten, baino biate eh, puskatu da, ezen eh, ez zen eh, bakarri pusatu. Eta sartu ziren hiru bezala, pistoletekin eta oiukatzen, gezkatzen nun ziren gizonak zeren ikusi zituzten, nire aizpatani, bakarrik bi aurre txikiekin. Eh, bere ala, etxea txikia zen, konturatu ziren, gu bakarrik inen, eroa bezala, baino eroa, koboi bezala, ibili ziren, bere konturatu ziren, eh, nola zen egoera, eta orduan hasi ziren galdezka baino berehala ziren eh, besterik egiten nun ziren armak armario guztiak, eh, tirante guztiak irikitzen, ateratzen zituzten dena, lurrea bordel eh, bezala gelditu zen, eta gu izkina batean aurrekin, eh, bere ala bukatu zuten, hasi ziren galdera batzuk ez dakit, e, momentu enten ziren, e, ez dakit, baina zuzukeri batzuk, eta nahi, nahiko fite, e, erabaki zuten eramatea, guri, guri eramatea. Santi Arrozpideren, uh, eh, beraz, bizilaguna huia zinen, rutian bizilaguna, bi urteko biskiak uh, eta ba- erran duzu, beste gizon batzu sekatzen zintuztela, jakinez, Santi Arrozpide arrestatua izan zela intzin. Ba, ba, bai, bai, bai, baina ni uste dut, ezekiten, ezekiten, e, eh, nunzi, nunziren. Ni uste dut, bazituzten zerrenda bat, eta jun ziren etxez etxez, eta gure etxean ezekiten e, eh, bo, nire izena eh, zerrenda hartan azaltzen zen eta ordu nere gana baino eskatzen zituzten gizonak eta han ez ziren gizona eta ni uste dut aztapenean iaia ez zuten eh, lotura egiten beste atxiloketarekin eh? mm ez, ez, ez, gure, gure etxea etorri ziren hainbat errifusiatuen etxerat, eh, eh joan zirela erranduzu, beraz uh, urriaren eh, irua, largoita zazpia, eta bai. zu, ala, eh, aurkipiekin ziren, biskiekin, eh, bai. ez dituzten ono bi urte, erranduzu, bai. atxilotoak izan zinezten zuek ere. Bai, bai, bai, bai, bai, junginen bi otos bat e, nire aizpa eta irati, eta beste autoan, ni eta larraitz poliziekin, noski, ateratzeko momentuan, eh, aurrak hasi ziren oiukatzen. Ordun eh, zeren nahi zuten ekin biak eta hori hori da momentua okerrena zeren bo ni ere nahi nitun biakenekin hori izan zen pizkat eh, gogorra. Eta handik no, nora joan zinezten? Eh, butokai badakizun hon eh, angeloko kasernara. Ah. Eta han ikusi genuen e, beste refugiatua, beste aurrak, beste jendea, eta han, eh, han eh, sartu ginen gela batean, hori kaserna da zerretzeren gelak, badira mm, oeak, hori bat bestearen gainean, eta hor gela batean ginen aizpa, aurra, eta bi polizia eta horre on ginen galderak egiten, baino astapenean e, eh, bon, normalak e, izena hau bestea, baino giru hasi ziren zikiten zer galdetu zeren gure etxean, ezen ezer, ez genituen paperik, ez genitu, eh, ez errez. Mhm. Orduan, bere, bere, nahiko fite bukatu zen galdeketa. Google ditzu genien, e, eguardi aldera edu piskat berantago, zeren lehenago esan zidan eh, aurrak aurra junbea zuten e, nun baitera. Eta be, ez, e, ez nere familia hemen, eta ordun esan zuten dazera. zera. Ezaten zuten, baino haiek ere ezekiten nola egin. Eta eguardi aldera ah, etorri ziren lagun batzuk, zeren nere familia hemen, zir, zen, baino ezekiten nun ginen. Mm entzun zuten historia, baina ez egiten. Orduan lagun batzuk etorri ziren eta haiekin jun ziren larraitze eh, eta irati. Ah, zure aurrak. Bai. Zu gero zenbat e, denbora zegoen ziren? Gu egun osoa gelditu ginen han eta gabean beste jendearekin e, egunean zehar guen baziren beste aur batzuk eta besteak e, gu gela batzuetan eta beste batzuk e, pasilloan eta hola eta ordun gabean sartu e, geletan eta ordun gela bakoitzean bazi ginen laupa bost emazte eta itzi zuten eta gelditu ginen zerrezekin eta gabean hasi ziren jendea deitzen eta jendea nire aizpa eta beste batzuk hasi ziren ateratzen. baino ez egiten nora juten ziren. Bo, eta ordun biara monean e, goizean ja askor gutxiago ginen, baino e, ez genekien e, nora jun ziren bestea pentsatzen genuen librea batzuk, baino gero e, hasi ziren esaten bon, beste batzuk eramaten zituzten bestaldera. Eta ordun gelditu ginen gero ta gutxiago, eta jendea gero ta orduri zeren gelditzen ziren guztiak, pentsatzen zuten, eramatu eramango zituztela beste aldera. Mhm. Eta bon, jendea oso orduri, eta nere kasuan bon, banuen espulsioa, zeren eman zidan espulsioa estado frantzizetik beste bezala, baino nere kasuan aurrak txikia ziren, hemengo papera zituzten, eta ni banuen estatute refusie politika. Orduan, e, zaila zen, e, ne, bo, nire egoera pizkat eh, berezia zen. Eta orduan, e, ja, ia, ia, uste dut denak eraman zituzten e, pizkanaka, pizkanaka, beste aldera, jendea oso oso orduri zeon, e, oso gogorra zen, zeren haiek sentitzu zuten, e, juten ziren Espainiara, tortura, kartzelara, eta bo, ni uste dut e, e, gero eta denbora gehiago pasatzen zen, gero eta orduri ginen. Bukatu nuen, azkenean, e, e neri eman zidan e, asinazio bat aurrekin e, morbianen. Orduan gelditu nintzen, papererik gabe, zeren azkenean, e, morbian ez egon ezer guretzat, eta hemen gelditu ginen, paperik gabe, eta urtez, urtez, e, paperik gabe, eta gelditu ginen. Eta noiz, uh, pixka bat, e, paperen historioa konpondu zinuten, eta? laro geita ama postean, ama zeian, hor, baino e, izan zen rezepize bat e, iabete baterako, eta hori, eh? ez, ez gehiago, baino bitartean ez genuen e, paperik, eta ezin genuen e, lanik egin, ezin genuen ez egin, eh? Xarri mm. aipatuko dugu, eh? jakes borte irurekin, pixka bat bai. kontekstu politika mailan ere, Frantziako gobernuaren uh, joka aurre ikusi zinuten eh, jokamole aldaketa hori, zenta nunbait izan zen babes bat garai batez, bai. galen atentatuak gintziren eta hortik fite, urte bai. berian bai. gertatu ziren atxiroketak. Bai, bai, hori da, mo, galen denbora oso gogorra zen, baino egia da galeko ekintza bukatu zirenean, hasi ziren jende batzuk eh, atzilotzen, pizkanaka, pizkanaka, baino eh, eta batzuk e, eh, atzilotuta, eta hemen, eta beste batzuk, hasi ziren ja beste aldean eramaten. Ordun egoera gerota larria zen, zen zen. Eh, Santiago Hospide, zure aurren aita, bai. preso da beti, bai. goita marrorte, bai. diakitez dola bi urte askatu zutela, berriz preso sartzeko, bai. zure bai. ala, eh, zure bai. aurren nola bizi izan dute hori? Nola... Bizi osoa aita kartzelan hori da, eren bizia, bo, e, eh, zikitan, e, eh juten ginen gehiago kartzelara e, bo, orain eh, lanangatik haien bo gutxiago juten dira baina aita beti kartzelan da eta haiek bo astean behin mintzatzen dira a, ah, telefonoz eta hori da haien e, irudia aitarena eh mm-hmm. beti kartzelan beti mm-hmm. kartzelan eta hori da eta bi augen hestea Kakotxan artian bakarrik, zuretako? Bon, hori... Mhm. Bon, hemen... Ekinez, eh, e, um, bisitak bazirela eta... Bai, bai, baino, eh? bon, hemen eh, ez nintzen ni bakarrai, e, baziren beste, beste emazte batzuk, beste emazte asko, ni bezala, orduan e, bo, egoera ez da, ez da, ez da simplea, baino azkenean... E, Do, ni uste dut e, den, dena batera aurrera ateratzen ginen, eh? Mhm. Ah, aurten aprilaren sortzia izan da, jamagabitze eguna, politiko gizuk, uh, Prezeski, e, Frantziako gobernuak urratxipi bat egin duen bai. zina egun horren egiteratuzteko, zuk nola ikusten duzu gerua bururatzeko? Bo, egia da, ikustea geroa oso oso, oso zaila da, eh? Mm. Joko amolde, kamiamen bat ikusi zinuen dola bai. guita urte, eta aurten behar bada aderantziz? Bai, bai, bai, bai, bai, ni uste du, bo, eiparaldean e, gauzak e, azken urtetan asko asko aldatu dira, zentzu batean, zentzu hon batean. Eta fra, eh, bon, eh, gobernotik eh, pauso batzuk eh, ez du eman, baina nola baite utzi du. Ez du utzi. Ebu eh, utzi du egitea. Eta hori hori eh, ba, eh, importantea da. Aldiz, eh, bon, gu askotan begiratzen dugu beste aldera eta gauzak niretzat oso larria dira. Eta gaur egun ikusita eh, Barze, eh, Katalunia zegertatzen den ba, batzutan e, olako gauza gertatu behar dira eh, aurrera joateko. Baina bai. Bai. egora oso, oso larria da, bai Katalunian. Eta Euskal Herrian eh, ez da ikusten, baino e, presoak hor dira, eta ez da bat edo bi. dira eundaka. Eta baldintzak lehen baino okerragoa dira. Orduan guretzat nahiko aipatzen duzunari eh, lotura baten egiteko, frankismoaren kontra altxatu zinezten, zuek, bai. eta franko hilda, frankismo ez da garaitua izan tegenoan, bai. ez ari zuen erregea, eta dura behoi urte, historio eh, bai. laburra da, eh, PPko alderdi populara da gobernuan, Piska bat, ez, tonatzen zaizu, gertatu dena, ikusiz, gertatu den Katalunian? Ez, eh, Diktadurako ez. joka moldea izan da pixka bat eh, poliziak induena? Bai, baino... E, gertatu dena joan zen dikandean, bai, e, bo, larria da. Baino nik uste dut e, nola bait, nik espero nuen olako erantzun bat, e, Espainiako gobernua e, itxuraldetik aldatu da asko, asko eta gainea europatika eh, lagunduta, baino sakunean, <laughs> bai Euskal Herrian eta bai Katalunian bere portaera eta bere naia eta bat ere aldatu, eh? Eskertuko zeitugu izaskun rekalde, eh, ia lekukutasuna emanik, mire esker. Bai, bai, bon, agur eta mire esker eh. Goizbegin ostion, entzuten ginuen lekukotasun bat, e, izaskun e, rekalderena, dula ogoita amak urte, susen, urriaren iruarekin, mila behatzion tala utanu eta zazpian, Frantziako gobernuak eraman baitzuen txarekada bat, hemen, egunta ogoi bat errifusiatu ere, beraz, atxilotuak izan e, ziren, eta, be, Janik politikoen sustenguz, bazen talde bat, eta orko kide zinen, jakes borteiru, goizuntako gomita, egunon. Bai, egunan garaia eh, azalduko uh, du daukuzu istantia, menan eh, egun hortaz ere zuk zer horitzapen duzu. Ba, egun horretan eh, hain zuzen, uh, refusatuen sustengo uh, komiteak bazuten biltzarnagusia, nagusia pentsatua, kanbon, eta mm, hasi ginen arat urbiltzen, gara jartan ez telefono mugikorrik eta beraz informazioak ez genituen ukan. Eta han pixkanaka ba, oartu ginen bazirela atxiloketa batzu eta pixkanaka pixkanaka oartu ginen xarekada bat zela, xarekada ondia, e, ipar eskolerian izan den xarekada ondiena errefusatuen kontra. Uh, Frantziako gobernuaren jokamolea aipatzeko, o, dianik, arrestatze horiek, eldu ziren, galeko gara jorren ondotik, bez, janik hasi lehenago. Bai, e, eh, xarekada hori tortzen da, eh, lau urtetako eh, etengabeko eraso baten ondotik, eh, kontrako eraso baten ondotik, eh, kokatzen aldena hor largoi iruan, eh, asera, hor hasten baitira galeko eh, ekintzak, eh, biurteta eh, bi erdiz, eh, berrogoi bat atentatu, hor goita zazpi pertsona hil, beste beste edo gehiago eh, zauritu beraz benetan eh, zerbait biziki eh, bortitza eta frantzes tatuan algeriako gerlatik izan zen ekinza terrorista indartsuenak eta odoltsuenak. Em, beraz, or, lehen fasean, beraz, galeko, galeko atentatu horiek, hor, larrogoita irutik, larrogoita seira, nagusiak, nagusiki. Larrogoita lauetik, eh, frantses gobernua, sozialistak poderan izanik, eh, miteran presidenta eta Fabius le ministroa, Asten dira lehengo atxiloketak eh, errefusatuen kontra, eta deportazioak, eh, ego Ameriketako herri batzuetara lehen estradizioak ere, larrogoita laueko udan, hori izan zen marra gorri bat, eh, eh estatutik ez baitzen eh, estradiziolik izan azken eh, aurreko urte guzietan, hor marra gorri bat eh, pasatzen dute sozialistek, eta gero, larrogoita seian, eh, badira, legislatiboak, eta hor eskuina berriz podererat heldu da, eta hor badugu eh, Pascua, Pandro, Pandro bikote famatua, eh, Pasqua lehen ministroa, bere esaldi famatuarekin, ifo terrorize terrorista, Eta hor, eh, be, hasten dira legiak bozkatzen eta komunikazio operazio handiak egiten eta xareka da hori komunikazio operazio bat da bestalde, eh, ez hori, hori bakarrik, baina hori ere bada Frantziako eta Pariseko prentsa guztia gomitzen eskualegirat eh, paskoaren poliziaren eh, gauzak ikustera. Eta beraz, horiek poderera tereldu dirarek, larroko eta xian, geroztik kontatu duten bezala, espainal gobernuari erraten diote, bon, aski, galeko ekin eh, guk eh, beste zerbait eginen dugu eta hasten dira urgentziazko kanporaketak. Horrek zer nahi du, uh, eh, refusatu bat atxilotu eta ordu baten buruan, endaiako mugan poliziaren eskuetan erramana dela. Eta hor bi urtez, bere un pasa errefusatu, baldintza horietan atxilotu eta kanporatuak dira egoalderat. Aurre, kusi zinuten, Juka molde kamiamen hori frantziaren eh, ganik diten eh, edo aski bat bateko izan zen? Bon, gara eh, hortan eta urte, uh, urte guzti horietan uh, egia erran erasoak bat bestaren atzetik etorri direla. orduko militanteek saiatzen zuten, saiatzen genuen egoera ulertzen, uh, dekodatzen, aurrikusten gauzak nondik nora joaten ziren, baina egia erran... Eh, ez genuen, eh, ez genuen aurrikusten gehienetan zer etorriko zen, eh? galeko atentatuak hasi zirerik, bazen jadanik, eh? izan, izan baitziren jadanik, eh, gerla hainbat inbat ekintza iparaldean, eta etzen gauza berria, baina neurri hortako ofensiboa sekulan ez genuen ikusi, eta gara, hendiguzia rapatua izan zen, eta gero neurri errepresiboak ere, bon, aspaldidanik izan ziren egoiz eh, asinazioak edo estradizioa eskaerak ere izan ziren irugoita margarren amarkadan, baina eh, hor eh, ba, gori guztiak gaindituak izan ziren eta benetan maila, sekulan ikusi ez genuen maila antolatuago eta koordinatuago batean bi estatuak ari izan ziren errefusatuen kontra. Orokorki abertzale modutik ikusitare, latanoita bateko promesen ondotik, hor zinez desilusioa hortzen eta hor bazinakiten behar badan miteranen ganik etzela e, eh, gehiago deuze igurikatu behar edo? Bai, egia da, horretara zi behar da, e, sozialistak poderera etorri baino lehen, Eh, gurekin ari ziren karriketan e, tradizio eskaeren kontra eh, borrokatzen eta mobilizatzen. Hoiek e, refusatuak defenditzen zituzten larogoita bian, beraz e, sozialistak poderean zirela, orduko barne ministroa zen Gaston de Ferrek refusatuak aipatu zituen konparatuz gerlako erresistenzialekin. Beraz, Hor, eh, hortik gero ondoko urtetan eh, eman ziren eh, urratxetara, benetan animaleko aldaketa eta itzulikatze ikaragarria izan zen, eta bai, eh, izan zen bai sorpresa eta eta eta ikaragarria bai. Errefusiatu politikoen taldeko kide zinen orduan, be, be, ikusi zegoera hori, bez, taldean nola gogoetatu zinuten? Orduan, eh, errefusatuen aldeko sustengu komiteak sortu ziren eh, larrogoita lauko udan, hain zuzen estradizio eskairak eh, izan zirerarik, eta hor, erri frangotan antolatu ziren komiteoiek eta luzaz ibili ziren, eta jendean hitz implikaturik e, beraz eh, mobilizazioak eh, antolatzen zituen komite horrek, bai galeko atentuari aurre egiteko, tradizioen kontrako kampaina indartsu bat erraman zuen, eta gero largoita seiko e, urgentziazko kanporaketak etorri zirelarik hor, egin zen, nahi arteak deiturik, komiteak antolatu zuten errefusatu bat etxe bat kampaina animalekoa, eta hor seieun familiak Eh, prest agertu ziren errefusatu bat etxean hartzeko eta horiek aterbetzeko errepresioari aurre ginez eta e, beren burua ere landierrean ezagiz eh, ziren e, akusatuak izaten altziren errefusatuak aterbetzeagatik. Eta ez da gertatu ze Be ondorioz, eh, bon, sustengo handia izan da, eh? eh kampaina horren bitartez, eh, abertzale mugimenduak eta ez soilik abertzaleak, demokrata anitz edo beste tendentzia politiko batzuetako militante batzuek, eh, babesa eman dute refusatu eri, nola spaite gaiteko, ba, ba minimoa lortu da, sustengo minimo hori lortu da, kontrako uh, diskurtsoa garatu da, zeren eh, galeko atentatuen ondorioz uh, garatu zen diskurtso nagusia zen um, errefusatuak direla ez atentatu horien biktimak, bezik eta erudunak, nola spait, horiek hor baitira, gertatzen dira atentatu horiek, eta pake soziala hankaz gora ezagia da, beraz, eh, oiek kanporatuko bagenitu, urrunduko bagenitu, edo egoaldera eh, bagenitu, eh, berriz ere pakke soziala baliteke. Eh, eta hori klase politikoaren aldetik biziki eh, diskortxo indartsua zen, prefetak ere hortan ari zen, eta orduan abertzaleak eta asuten komiteak eh, horren kontra, kontrako diskortsua lan genuen, esplikatzen, saiatzen genuen, zer jokatzen ari zen, gerla zikinaren gibilan nortzen, eh, esperan zela, frantxez poliziaren implikazioa ere bazela, Baina, eh, bon, hori guztia eh, esplikatzea etzen beti hain erresa, baina, bon, hortan eh, saiatzen genuen. Uh, galdera bukatzeko Frantzia eta Espainia lotuz, ogoita amar urte berantago, armagabetze eguna eginda, uh, eh, apiriraren sortzian, 2000 eta uh, orain presoak, abenduaren bederatzean bada itzordua, Frantziako gobernutik ala ere, behar bada, uh, eh, abertzalen ganik eta ipar eskal erritik orokorki, eragile zabalu baita mugimendua, uh, zuk esperantza ikusten duzu, uh, aurtengo urtearekin? bon, esperantza beti atxiki behar da, eta egia da gauza batzu mugitzen aldirela iduridu, hori eh, importanta da, eta beraz uh, eh, alegin guztiak eh, egin behar ditugu, dena ez dugu beste aukerarik, presoak askatzeko, haien egoera konpontzeko, eta gataska armatuaren fase hori behar bezala konpontzeko, ez usteko geroari buruz berriz, gatazka berriz pizteko uh, eh, osiak nolaz bait. Mm. Zailago iduridu hor, uh, eh, bese eskualderat Madriletik, Kataluniari, Kataluniari lotzeko e, ere ikusi dugu ze erantzun ukanduen Madrilek, eh? referendumaren uh, eh, pajean, dez, Espainiatik uh, behar bada hor aski tapatua geroa? Bai, momentu zala dirudi, baina uh, pentsa daiteke uh, frantses gobernuat azpait desmarkatu da, eta ez du azken uh, goi tamarrotetan bezala Espainiaren, Espanya, Espainiol gobernuaren atzetik uh, hola, lerokaturik ibili, fraktura hori nolazpait e, eh, segituko balitz eta indartuko balitz eta emendatuko balitz baliteke posibilitatea gero eragin bat izateko ere espainol gobernuaren jokamoldian. jokamoldean. Jakes, borta iru, mi desker? zuri.